Շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդորը։ ԼՂ պաշտպանության բանակում անցնկացվել հրամանատարական հավաքներ։ Արաջիկայում Ֆրանսիայում տեղի կունենա Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի նախագահների երակողմ հանդիպում։ Արցախի հրետանավորները ճշգրտորեն խոցել են հակառակորդի բոլոր անհրաժեշտ թիրախները։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու մասին օրենքը ուղարկել է Սենատի ընդունմանը։ Ճանաչողական այցով Արցախում են Հայաստանի լույս հիմնադրամի կրթական ծրագրում ներգրաված մի խումբ ուսանողներ։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության կիսաեզրափակչում Ֆրանսիայի հավաքականը կմրցի Գերմանիայի ընտրանու հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հանգստյանորենին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդոր։ Հակառակորդ հրադադարի ռեժիմը խախտել է հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությունն առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն ԼՂ պաշտպանության բանակի 2016 թվականի ուսումնական տարվա պատրաստության պլանի գումարտակների եւ դիվիզիոնի հրամանատարների եւ նրանց տեղակալների տեսական գիտելիքներն ու գործնական ունակությունները կատարելագործելու նպատակով պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Միքայել Արզումանյանի ղեկավարությամբ անց են կացվել հրամանատարական հավաքներ։ Կարևորելով նշված օղակի սպայակազմի դերը վերջինարիս հետ համապատասխան պարապմունքներ անցկացրել ԼՂ պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Արման Մնացականյանը հավաքի մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրելով բոլոր այն հարցերի վրա, որոնք առնչվում են մարտի նախապատրաստման եւ վարման, համակողմանի ապահովման, ենթակա եւ տրված ստորաբաժանումների ղեկավարման ու փոխգործակցության կազմակերպման խնդիրներին։ Դասախոսությունների սեմինար գործնական ցուցադրական ու ստուգողական պարապմունքների եւ խմբային վարժանքների տեսքով անցկացված հրամանատարական հավաքների ընթացքում հաշվի են առնել նաեւ ապրիլյան դիմակայության դասերը, որոնցից կարճ ժամկետներում կատարվել են համապատասխան հետևությունները հնարավորություններ եւ քայլեր ձեռնարկվել արձանագրված բացթողումներից հետագայում խուսափելու համար։ Հանրապետությունում սկսվել է ամառային զորակոչը։ Հադրութից հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Պաշտպանական բանակը համալրելը հանդիսանում է մեր կարևոր պայմաններից մեկը։ Վաղ առավոտից հաջորդի Ժինկովիսարատի շենքի բակ էին հավաքվել շրջանի համայնքներից զորակոչիկներ, զորակոչիկների ծնողներ, հադրուտ քաղաքի հասարակության ներկայացուցիչներ։ Համարվա զորակոչի առաջին խումբն է ուղարկում ԼՂ պաշտպանական բանակ։ Թվով 25 երիտասարդներ կլրացնեն մեր բանակի շարքերը։ Հնչում է երկունի երաժշտությունը։ Զորակոչիկների ճանապարհին նվիրված միտինգը բացում է հաջորդի շրջան կոմիսար Անդրեյ Ներսյանը։ Նա շնորհավորում է զորակոչիկներին բանակում ծառայելու համար եւ ցանկանում ամուր կամ առողջություն եւ բարի վերադարձ։ Միտինգի մասնակցում էր նաեւ հադրութի վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորքյանը, որը եւս շնորհավորեց զորակոչիկներին։ Նա նշեց, որ նրանք ծառայության են անցնում լղի պաշտպանական բանակի այն գնդերում, որոնք ունեն մարտական փառավոր ուղիներ։ Զորակոչիկները եղան հադրութի հուշահամալիրում ծաղիկներ խոնարհեցին Արցախյան գյուղամարտում զոհված ազատամարտիկների հուշարձանին մնում է բարի ճանապարհ եւ բարի վերադարձ մաղթել մեր զորակոչիկներին, ցանկանալն նրանց առողջություն ամենայն լավն ու բարին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Առաջիկայում ամենայն հավանականությամբ օգոստոսին Փարիզում կարող է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի նախագահների երկկողմ հանդիպում կայանալ։ Այս մասին հայտարարել է ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանը։ Նրա խոսքով նախագահների առաջիկա հանդիպման մասին են վկայում վերջին շրջանում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացները։ Հույս ունենք, որ դա բանակցային գործընթացը որակական նոր մակարդակի է հասցնում, նշել է Գեղամյանը։ Նա հիշեց հիշեցրել է, որ վերջերս հերախոսազրույց է տեղի ունեցել Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահների միջև, որի ընթացքում Պուտինն ու Օլանդը քննարկել են նաեւ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Ես գրեթե վստահ եմ, որ Փարիզում հանդիպմանը կհետևի եւս մեկ հանդիպում Միացյալ Նահանգներում, որ เป զի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները փոխհամաձայնության կան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Դա նշանակում է, որ արդեն ներքին պատրաստակամություն կա հակամարտության կարգավորման գործընթացը հասցնել տրամաբանական ավարտի, վերջնական համապարփակ համաձայնագրի մշակման եւ ստորագրման, նշել է Արտաշես Գեղամյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը նշել է, որ դիրքում գտնվող զինվորը վտանգ զգալիս երբեք չի սпасի վերադասի հրամանին։ Հուլիսի 3-ին Գյումրիում անդրադառնալով հայտնի տեսանյութին, որտեղ զինծառայողները հրամանատարներին խնդրում են կրակ վարելու թույլտվություն, Սեյրան Օհանյանն ասաց. Արցախյան ազատամարտն առանձնահատուկ է եղել այն առումով, որ բոլոր օղակի հրամանատարները գործել են ինքնուրույն, կարողացել են տեղում որոշումներ կայացնել ու փոքր ուժերով խնդիրներ կատարել։ Այս սկզբունքն այսօր միջազգային առ առումով անվանվում է հրամանադրում առաջադրանքով, որը մենք հետ պատերազմյան տարիներին զարգացրել ենք եւ հասցրել ծրագրային գործնեայության։ Այսօր յուրաքանչյուր օղակ իր ընձեռնված մարտական խնդիրների կատարման ժամանակ ինքնուրույն է գործում, մասնավորապես ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ ԼՂ պաշտպանության բանակի սպա գումարտակի հրամանատարի հրետանու գծով օկնական Անդրանիկ Գրիգորյանի կարծիքով քարորյա պատերազմի ընթացքում մեր հրետանին խփել է միայն դիպուկ եւ նշանակային ճշգրտորեն խոցելով բոլոր անհրաժեշտ թիրախները։ Տշնամու ամեն մի գործողություն ստացել է համարժեք եւ առավել պատասխան։ Մեր կողմից արձակված ամեն մի արք հասել է իր նպատակին տշնամուն պատճառել նյութական ու մարդկային կորուստներ։ Տշնամու զինուժը ստացել է համապատասխան պատիժ եւ այսօրվա իր լռությունը նաեւ դրանով է պայմանավորված իզուր չի ասված, որ հրետանին պատերազմի աստվածն է, եւ մենք կարողանում ենք զորություն տալ պատերազմի այդ աստծուն։ Մեր ամեն մի արկի, ամեն մի հրետանային զինատեսակի արժեքը լավ գիտենք։ Մենք կարողացել ենք ու կկարողանանք անխախտ պահել մեր սահմանները, ասել է Անդրանիկ Գրիգորյանը։ Thank you. Ռուսաստանը հսկայական ջանքեր է գործադրում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղեկավարման համար։ Այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով այս պահին Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը շատ հրատապ խնդիր ունեն Ղարաբաղյան ղեկավարումը։ Հենց այդ պատճառով էլ հսկայական ջանքեր են գործադրում, որպեսզի ղեկավարումը հաջողության հանգեցնի, հավելել է նա, նշելով, որ խոսքը Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման գործընթացում Ռուսաստանի միջնորդական դերի մասին է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի անդամներին եւ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային, ովքեր Երևան են ժամանել մասնակցելու ՀԱՊԿ-յում Հայաստանի նախագահության շրջանակներում անցկացվելիք արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Օրերս Արցախում էր Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը։ Արցախ պրես լրատվական գործակալությունը հարցազրույց է ունեցել նրա հետ։ Որպես ամերիկացի դիվանագետ, ինչ է կարծում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացի մասին, հարցին ի պատասխան Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպանն ասել է. Ես ուղղակիորեն չեմ մասնակցում բանակցային գործընթացին, սակայն ուրախadir հետևում եմ։ Մեծ հարգանք ունեմ պարոն Օրլիքի նկատմամբ։ Միշտ հետևում եմ բանակցություններին, որոնք վարում են իմ գործընկերները, այդ թվում նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը, ով միշտ շեշտում է, որ հիմնախնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով։ Անձամբ ես այն կարծիքին եմ, որ Արցախի հանրապետությունը պետք է արդեն բանակցային սեղանի շուրջ նստի, որպես անկախ պետություն եւ ներկայացնի իր շահերը։ Ապրիլին Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ ագրեսիայի հետ կապված քրեական գործի շրջանակում ավելի քան 550 մարդ դուժած է ճանաչվել։ ԼՂ գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչ Կարեն Գաբրելյանը նշել է, որ քրեական գործը բաղկացած է 45 հատորից, յուրաքանչյուրը 250 էջ։ Գործի նյութերի համաձայն ագրեսիայի հետևանքով 4 քաղաքացիական անձ է սպանվել, այդ թվում 1 անչափահաս։ 3 տարեցների մարմինները ծաղրեն ենթարկվել ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից։ Ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերը նպատակ ունենալով ռազմական առավելության հասնել, կոպտորեն խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը, պատերազմ վարելու արգելված մեթոդներ կիրառելով, թիրախ դարձրեց խաղաղ բնակավայրերը, քաղաքացիական բնակչությանը, դպրոցները, շենքերը, ճանապարհները, այլ կառույցներ եւ առանձին քաղաքացիական անձանց, ինչը հանգեցրեց բազմաթիվ մարդկանց մահվան, այդ թվում երեխաների մեծ քանակությամբ անշարժ գույքի ոչնչացման։ Ավստրալիայի խորհրդարանում դաշնային հերթական ընտրությունների արդյունքում խորհրդարանում մի քանի տեղեր բաժին են հասել հայոց ցեղասպանության եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի կողմնակիցներին։ Այս մասին հաղորդում է Ավստրալիայի հայդատի հանձնախումբը։ Հանձնախումբը շնորհավորել է ընտրված падգամավորներին եւ հիշեցրել, որ Մելբուրնին մերձակա քեյսի շրջանում պայքարը շարունակում է Լեյբորիստ Հովիկ Մելքոնյանը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը Իսրայելի կնսետի օրակարգում է եւ վաղը այդ թեմայով քննարկում տեղի կունենա։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության դիվանագետ Հայր Կորյունը նշել է, որ այդ օրը Իսրայելի կնստի մոտ մի խումբ հայեր եւ հрьяաներ բողոքի ակցիա կանցկացնեն, պահանջելով կնսետից ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Ֆրանսիայի ազգային ժողովն ընդունել է հավասարություն եւ քաղաքացիություն օրինագծում առաջարկված փոփոխությունները, որը խոստացել է կատարել նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը։ Փոփոխություններով առաջարկվում է 45000 եվրո տուգանք սահմանել մարդկության դեմ հանցագործությունների շղթման համար։ Ընդ որում օրինագծում հատուկ նշվում է հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնելու մասին։ Նախագիծն այժմ ուղարկվել է Սենատի ընդունմանը։ Ողջունելով Ֆրանսիայի կառավարության նախաձեռնած օրինագիծը, որը միաձ համաձայն հաստատվել ազգային ժողովի կողմից, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հույս է հայտնել, որ Ֆրանսիայի սենատը եւս կհաստատի այս նախագիծը։ Միանգամայն ողջունելի է Ֆրանսիայի կառավարության նախաձեռնած օրինագիծը, որը միաձայն հաստատվեց ազգային ժողովի կողմից, համապատասխան որին փոփոխություններ են ուծվում Ֆրանսիայի հավասարության քաղաքացիության օրենքի մեջ, քրեականացնելով մարդկության դեմ հանցագործությունների շղթումը եւ հավանպատասխանաբար նաեւ հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Հույսով ենք, որ Ֆրանսիայի Սենատը եւս կհաստատի այս նախագիծը եւ դա կստանա օրենքի ուժ եւ այս քայլով Ֆրանսիան եւս մեկ կարևոր քայլ կկատարի ցեղասպանությունների, մարդկության հանցագործությունների կախարդման վերգործում։ Հիշեցնենք, որ Ֆրանսիայում ցեղասպանության շղթման քրեականացման նախորդ օրենքը արգելափակվել էր համանդրական դատարանի կողմից եւ Ֆրանսուଆ Օլանդը նոր օրինագիծ էր նախաձեռնել։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երորիա ճանաչողական այցով Արցախում են գտնվում Հայաստանի Լույս հիմնադրամի կրթական ծրագրում ներգրաված մի խումբ ուսանողներ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ժակլին Կարասլանյանի գլխավորությամբ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Լույս հիմնադրամը 2009 թվականին Հայաստանում հիմնադրված շահույթ հետապնդող կազմակերպություն է, որը կրթաթոշակե շնորհում աշխարհի լավագույն 10 համասարաներում սովորող ցակումով հայ ուսանողներին։ Լույսի նպատակն է օգտագործել հայ մտքի ուժը՝ ի բարօրություն հայրենիքի։ Ամեն տարի հիմնադրամի ուսանողները ժամանում են Հայաստան, այնուհետև Արցախ։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ժակլին Կարասլանյանի խոսքով Ամեն ամառ գալիս են Հայաստան, իրար են հանդիպում եւ արդեն փորձում են հասկանալ, թե իրենց գիտությունը ինչպես կարող է անցնել իրականության մեջ եւ իրենց գիտությունը աշխատի որպես Հայաստանը եւ Արցախը զարգացնեն։ Եվ ամեն տարի իրենց առաջի շաբաթը անցկացնում ենք, որ բացահայտեն Հայաստանը եւ Արցախը։ Ինչ անցյալ է ունեցել Արցախ աշխարհը եւ ինչպես է ապրում այսօր պատերազմող երկիրը։ Ուսանողներին հատկապես շատ են հուզում այս հարցերը, ուստի լավ է մեկ անգամ սեփական աչքով տեսնել, քան հազար անգամ լսել։ Ահա թե ինչու հիմնադրամի ուսանողները առավել մեծ հետաքրքրությամբ են այցելում Արցախ։ Մեր երիտասարդները կենտրոնանում են պատմության վրա, մեր արժեքները եւ հարստությունները, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնեն ապագան։ Եվ հարուստ իրենց գիտությունով աշխարհի դիրքը այսօր, որպեսզի միևնույն ժամանակ, երբ որ ասեմ վերադառնան իրենց համասարաններ ավելի արդյունավետ դեսպաններ լինեն մեր մշակույթի մասին եւ ճիշտ ներկայացնեն իրենց, ինչը նշանակում հայ լինելը, անկախ թե որտեղ ես ծնվել եւ որ մասնագիտություն ունես, որ ճիշտ պատմությունը ներկայացնեն աշխարհին։ 7 տարվա գործունեություն 400-ից ավելի ուսանողներ, որոնց թվում են նաև Արցախցի երիտասարդները։ Ի դեպ, նրանցից ոմանք արդեն ավարտել են ուսումը եւ այսօր աշխատում են տարբեր ոլորտներում հայաստանցի Արթուր Մակարյանը, ով ուսանում է Նյու Յորքում, լույսի ուսանողն է։ Նրա խոսքով Նախ եւ առաջ ես հիմնադրամը հնարավորություն տալիս մեր երազանքների կատարակ գործելու, քանի որ առանց դրա հաստատ համոզված եմ, որ բացարձակապես հնարավոր չէ լինելու կատարելու մեր երազանքների անգամ 10%-ը։ Ես հիմնադրամը մեզ հնարավորություն տալիս բացահայտելու մեզ, քանի որ մեզ կապում է մեր արմատների հետ։ Արթուրն առաջին անգամ է Արցախում, հիացած է ամեն ինչով լիացած եմ, որտեվ ես բերել չէի սպասի գալ ու տեսնել այս տեսակ կառուցապատում, այս տեսակ շինարարություն, այս տեսակ ճարտարապետություն ու մարդկանց այս տեսակ հյուրընկալություն։ Երորյա այցի ընթացքում հիմնադրամի ուսանողները կայցելեն Կանզասար, Դադիվանք, Տիգրանակերտ, կծանոթանան պատմամշակութային արժեքներին, իսկ վերջին հանգրվանը կլինի Շուշի քաղաքը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր տեղի է ունեցել Արիտուն ծրագրի երրորդ փուլի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որը հայրենիք է բերել 130 երիտասարդների։ Ողջունելով ծրագրի մասնակիցներին Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը համոզմունք է հայտնել, որ 14 օրերի ընթացքում նրանք կճանաչեն Հայաստանը, կծանոթանան հայրենիքի տեսարժան վայրերին, պատմամշակութային հուշարձաններին։ Կայցելեն հայոց ցեղասպանության հուշարձան, Եռաբլրում ծաղիկներ կդնեն զոհված հերոսների շիրիմներին։ ԼՂ ոստիկանության մամլոցարայության փոխանցմամբ ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքներով ծառայողական պարտականությունները բարեխիղճ կատարելու համար ԼՂ ոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Կամո Աղաջանյանի հրամանով ճանապարհային ոստիկանության 8 ծառայողներ ապարգևատրվել են օրենքի պատվար մեդալով, երկու ծառայող ոստիկանությունում գերազանց ծառայության համար կրծքանշանով, երկու ծառայող հուշանվերով, 33 ծառայող արժանացել են դրամական խրախուսման, իսկ 15 ծառայողից հանվել է նախկինում նշանակված կարգապահական տույժը։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության քառորդ եզրափակում Ֆրանսիայի հավաքականը 5-2 հաշվով հաղթել է Իսլանդիայի ընտրանուն ու նվաճել կիսաեզրափակչի ուղեգիր։ Դիդիե Դեշամի թիմը դուրս եկավ կիսաեզրափակիչ, որտեղ կմրցի աշխարհի չեմպիոն Գերմանիայի ընտրանու հետ։ Բասկետբոլի Հայաստանի հավաքականը դարձել է Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնության չեմպիոն։ Եզրափակչում Տիգրան Գյուքչյանի սաները 79-71 հաշվով հաղթել են մրցաշարի նախկին չեմպիոն Անդորային։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Ժորա Համազարյանը 10 ռաունդների արդյունքում պարտության է մատնել արգետինացի Խոնատաս Խոսե Էնիզին։ Մրցամարտը տեղի ունեցել է Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում։ Համազարյանի համար 7-րդ խաղում դատոնած 7-րդ հաղթանակն էր։ Հայ մարզիկը նվաճեց մինչ 20 տարեկանների Weibo վարկածի աշխարհի չեմպիոնի կոչումը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է ուժգնացում 20-ից 25 մետր։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 19, ցերեկը 26-ից 29 աստիճան տաքություն։